In daardie tijd was daar twee maans wat in Jerusalem en Jeda Godse boodskap gebring het. Die een was Haggai, die ander was Edese sien Sogaria. Hulle boodskap het Sere Babel sien van Sealtiel en Jesa sien van Joosadak aangevier om weer die tempel van God in Jerusalem te begin bou. Hierdie maans van God het hulle hande sterk gemaakt om dit te doen. Tatenaai was in daardie stadium die gouverneur van Wees-Evraat. Hij het Sietar Bosna en ander ambtenare saam met hom Jerusalem toegevat en met die Judeers gaan praat. Hij het vir hulle gevra, wie het gesê julle mag aangaan om die tempel te bouwen en te probeer klaarmaak. Hulle wil ook weet wat die name was van die mans wat aan die hoof was van die bouwwerk. Maar God het die leiers van die Judeers beskerm. Hij het gezorg dat die ambtenaren hulle toelaat om aan te gaan met die bouwerij terwijl hulle gewaag het vir een antwoord op die brief wat hulle vir koning Darius geskryf het. Hier is nou een afskrif van die brief wat Tatenaai, die gouverneur van West-Evraat, saam met Sietar Bosnaai en die ander Persische ambtenaren vir koning Darius geskryf het. In die brief het gestaan, aan koning Darius, ons groet die koning, ons wil aan die koning rapporteer dat ons naar die hoofdstad van Jeda gegaan het. Daar wordt in Jerusalem het tempelgebouw van gekapte klip en houtbalken wat in die meer vastgezet wordt. Hulle werk hard, die werk vorder vinnig, ons het vir die voormanne by die werk gevra wie vir hulle gesê het hulle mag voortgaan om die tempel te bou en het klaar te probeer maak. Ons het hulle gevra om voor ons die name van hulle leiers te gee zodat ons dit vir u kan gee. Hulle het ons geantwoord, ons aanbid die God van die hemel en die aarde. Ons is bezig om een tempel vir hom te bouwen. Die tempel is lang terug die eerste keer dier een groot koning van Israël gebouwd. Omdat ons voorhouders die God van die hemel kwaad gemaakt het, het hy hulle uitgelever aan die machtige Nebekadzar, die Galdese koning van Babel. Hy het hier die tempel afgebreek en die volk naar Babel toe weggevat. Toe Kores koning oor Babel geword het, het hy reeds in die eerste jaar wat hy regeer het een besluit geneem dat hierdie tempel van God herbou moet word. Kores het die gou en silvergoed laat haal wat Nebekadzar destijds uit die tempel in Jerusalem weggevat en saamgevat het na sy eie Godse tempel in Babel. Hy het dit vir een man gegee wat hy as gouverneur aangestel het. Sy naam was Sespasar. Die koning het gesê hy moet al jullie goed gaan terugzet op hulle plek in die tempel in Jerusalem, zodra die tempel weer gebouw is op die plek waar dit vroeger gestaan het. Sespasar het toegekom in die tempel in Jerusalem begin herstel, van daar die tijd af tot nou toe gaan die bouwerij aan, maar dit is nog niet klaar nie. As dit dan voor je goed is, kyk een bykie daar in die koningse geschiedenis in Babel of hulle die waarheid praat as hulle sê dat Kores besluit het om die tempel in Jerusalem te herbou. Laat ons alsjeblieft weet wat u oor hierdie saak besluit het.